فعما قليل سيبلى الجديد ويشيب الوليد وما اقرب القاسي من الداني ورحم الله عبدا تزود وتزودوا فان خير الزاد التقوى ايها المسلمون القضايا التي يجب تردادها والمسائل التي ينبغي تعدادها هي قضايا التوحيد والاسلام الامر لله العزيز الحميد التوحيد ايها المسلمون هو حقيقه الكبرى والقطب الاقوى والذي تدور عليه راح الدين بل هو اساس كل النبوات ومعقد اللواء الرسالات وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دقوا إسلام بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى na kumtakia rahma na maghfira kiongozi wetu na mwalimu wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mambo ambayo Muislamu daiman anafaa kurudia, daiman unafaa ikwe kwa kichwa chako ukiwa unatembea, ukiwa unalala, ukiwa kazini, ni masala ya tauhid. Tauhid ni kitu ambayo mitume wote walikuja kulingania kwa hiyo kitu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama arsalna min qablika min rasulin, hatukumtuma mtume yoyote kabla yako, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, illa ila wahya alipewa. Amri ya kwanza aliyepewa, ambie watu wake kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah pia anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wa ta'ala hakuumba majini na watu illa kwa ajili ya ibada wewe uko duniani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kupeleka ibada zako zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala sisi wanadamu na pia majini yani majin na binadamu waliumbwa kwa lengo moja ambaye atakayekataa hii amri siku ya kiyama Allah atamwadhibu adhabu kali sana na ibada kama ilivyofasiriwa na maulama ni ismun jami' ni jina imekusanya kul ma yuhibbu Allah kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala anapenda na anaridhia katika maneno na vitendo na hakika ya tauhid tauhid ni nini huwa ifradu llahi taala bilibada, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala peke yake, watawajjuh lahu fi kulli shay, kila kitu, kila ibada, kila sala, kila hofu yako, kumtegemea Allah, kila kitu yoyote ambayo unajua ni ibada unampelekea Allah subhanahu wa taala, nazo ni hofu. Haufai kuogopa kitu zaidi ya Allah subhanahu wa taala. Kuna ile kuogopa ambayo ni normal wewe unamwogopa adui, unaogopa giza. Yaani kuna ile normal, lakini wewe kuogopa mfano majini ama kuogopa kitu inakudhuru na unadhani hiyo kitu iko na nguvu kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala, basi hiyo ni shirk. Na pia raja, unafaa kumtarajia Allah kwa kitu chochote kile, waraghbati warahba, na ile hofu yako, matamanio yako malengo yako yote unafaa kupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na pia atawakkul kumtegemea Allah kwa jambo lolote lile ndio maana Rasul sallallahu alayhi wasallam alimwambia Ibn Abbas akamwambia ya ghulam ewe kijana alikuwa kijana mdogo inni uallimuka kalimat mimi nitakufunza maneno ihfadhillah yahfadhuk muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atakuhifadhi ihfadhi llaha tujahak, muhifadhi Allah, yani hifadhi sheria ya Allah. sali tegemea Allah, peleka kila kitu yako kwa Allah, naye Allah atakusaidia. Mwisho alimwambia wa'lam, najua anna nnas, watu wakijumuika dunia mzima wanataka kukunufaisha wewe, hawatakusaidia ila kwa ile kitu Allah amekuandikia subhanahu wa ta'ala, na vile vile wakijumuika wanataka kukudhuru hawatakudhuru illa kwa ile kitu Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia rufi'atil aqlam rasul anasema kalamu Allah aliandika na wino umekauka na hakuna mtu atabadilisha hiyo amri paka siku ya kiyama ayuha <clears throat> almuslimun hina yanhadiru alabd ila alkhawf min almakhluq wakati binadamu anamuogopa binadamu ama binadamu anaogopa majini inamuingiza kwa mlango ambao ni hatari sana ambao inaweza kumfanya kufuru na atoke katika Uislamu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema akitupigia huu mfano wa annahu kana rijalu wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa katika suratul jin. Imam Tabari katika tafsiri yake anasema kitambo arabu alikuwa anasafiri ama anaenda analala mahali bilwad kitambo watu hawakuwa wengi Makka yani hiyo area ya Makka ilikuwa ni, ni desert so mtu analala mahali peke yake ile uoga ako nayo mpaka anasema hii maneno a'udhu bi'aziz hadha alwad na I seek refuge yani mimi na naomba nisidhuriwe na mkubwa wa hii mahali yani katika majini na Allah alikuwa anawazidishia dhambi, anawazidishia uoga kwa kusema kayo, kama hiyo maneno. Sisi Waislamu tunafaa kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, unajikinga na Allah subhanahu wa ta'ala. Wao kwa jahilia warabu walikuwa wanajikinga na majini na inna hadha alkhalal qalbi yuaddi ila fi'li shirki, vile tumesema hii makosa katika tauhid inapeleka mtu kufanya shirk bal af'alu ahina yansarifu al shay'an min huquqi al-khaliq ila al-makhluq wakati wewe utachukua kitu ni haki ya Allah ambayo ni ibada unaipelekea viumbe vyake unapelekea binadamu unapelekea majini hiyo yote inakuingiza katika shirk na inakuondoa katika Uislamu na kila wakati unafaa ukumbuke hii aya yani hakuna ambaye eh, wala tad'u min dunillah usiombe Allah alimwambia Rasul sallallahu alaihi wasallam na sisi pia usiabudu chochote kile pasi na Allah subhanahu wa ta'ala mala la yanfa'uk hiyo kitu haiwezi kukunufaisha wala yadhurruk na haiwezi kukudhuru fa in fa'alt basi ukifanya hivyo fa innaka minadh-dhalimin utakuwa pamoja na wale waliodhulumu nafsi zao kwa hivyo wewe unafaa umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala na hii ndio a'la martaba ya iman wewe kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala unajua kwamba kitu yoyote ikikutendekea ikuwe ni ugonjwa ikuwe ni madhara ikuwe ni kitu yoyote ile unajua kwamba kuna Allah subhanahu wa ta'ala kama anataka atakuondolea na kama anataka itabaki na wewe na pia ukumbuke hii aya wa in yamsaska Allahu bidhur, Allah akikupati akikuwekea madhara, fala kashifa lahu illa hu, hakuna ambaye anaweza kuondoa hiyo madhara isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim, na akikutakia mema hakuna mtu anaweza kuzuia na Allah anaweza kufanya chochote kile anataka. Ile kitu wewe unafaa kufanya ni upeleke ibada zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirka, hakika ya shirk fi hadha albab, katika huu mlango wa kutegemea kitu chochote ambacho, ambacho sio Allah subhanahu wa ta'ala min uh, hadha min masail alkhatira, ni mambo hatari sana wallati kad yaghfal anha ba'd almuwahhidin, ni mambo ambayo baadhi pia waislamu wameingia ndani yake, wameingia kuogopa binadamu na viumbe vingine, wanasahau kumba kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ameumba hivi viumbe. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Siku ya kiyama ukikufa ukiwa umefanya dhambi ambayo sio shirk, hata iwe dhambi kubwa, unaweza kuwa umezini, unaweza kuwa ulifanya dhambi yoyote kubwa kubwa Allah kwa rahma yake akitaka atakusamehea kuingize janna na akitaka atakuadhibu muda fulani na kuingize janna kama wewe ulikufa na tauhid ama ambaye alikufa na shirk na hakutubu kwa hiyo shirk siku ya kiyama hata hataona mlango wa janna ona hata ya harufu ya janna hata kama ulijiita Muislamu na Allah subhanahu wa ta'ala amefanya taakid kwa hii aya kwamba hatosamehea shirk abadan Kwa hivyo kila mtu ajue kwamba shirk ni hatari sana kwa binadamu hasatan Muislamu. innal almazaliqa fi hadhihi alabwab wa ghayriha min albalaya almuhlika والرزايا المرضية متحققة في كبير من الكبائر الذنوب وناقض من نواقض الإسلام ألا وهو السحر وقانا الله وإياكم شره ودفع عنا وعنكم ضره kitu kubwa ambayo shirk kubwa watu wanaingia baadhi ya watu hawajui kwamba wanaingia kwa mambo mbaya sana ni shirk Allah tuhifadhi na shari ya shirk ya, ya sihir uchawi ambayo waislamu wengi pia wameanguka kwa hii bala na hawajui kwamba sihir uchawi na kuondoa katika uislamu bal mchawi na mwenye anaenda kwa mchawi la hadha lahuma fil islam hawana portion yoyote katika uislamu asihr hayyu almuslimun uchawi ni daun khatir ni ugonjwa mbaya sana wa sharrun mustatir ni shari ambayo imejificha lahu haqiqa sihr ni kitu iko na iko na hakika wa dararuhu muhaqqaq madhara yake kila mtu anajua yuhdimu din inabomoa dini yako wa yutlifu jasad inaharibu mwili inaweza ua inaweza kufanya uwe mgonjwa wa yukhribul buyut inaharibu nyumba za watu kwani lengo kubwa la shirk ni yufarriqu baina almar'i wa zawji ina separate between mtu na mke wake wa yaqta' alarham sihiri inafanya mtu akate watu wake wa karibu wa yuridu nar na mwisho wa sihir ni motoni lidha kwa hivyo faqad ittafaqat ash-shara'i' as-samawiyya dini zote kuanzia mtume wa kwanza nabii Nuh alayhi salam mpaka mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alayhi wasallam wote waliharamishiwa huu ugonjwa mbaya wa uchawi walam yaj'al lisabihi fil akhirati nasiban wala hadha siku ya kiyama mchawi na ambaye anafanya uchawi na anaendea wachawi hana nasibu yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wasihr azaimun wa ruqa wa uqadun wa nafs wa amalun yuathiru fil qulubi wal abdan wal mashaa'ir Hii ni kazi ambayo imejificha, ni mambo ambayo imefungwa fungwa, inaathiri mwili yako, inafanya ukuwe mgonjwa, inaathiri feelings zako, inakuua wewe, ama inaweza fanya mtu akufe. Huwa bidhaatu shaitan, hii ni bidhaa ya shetani, ni product ya kishetani. Yalja ilaihi dhiafu nufus, wale ambao wanawaendea wachawi ni watu imani yao na nafsi yao na heshima yao iko chini sana, bali wamevunja ile heshima ya ubinadamu. Hakuna binadamu yoyote ambaye ako na akili anaweza kukubaliana na mambo ambayo mchawi anafanya. Allahumma alayka bisahara walmushawadhin wa dhiafu na watu wako na imani dhaifu sana ambao hawamtegemei Allah subhanahu wa ta'ala. Wanataka nini kwa huu mchawi? jalban lihadh au daf'an linnahs طمعا في المال au tardan lilawham au baghyan ala ibadillah imma wanataka kitu wanataka mali wanataka furaha wanataka watoto wanataka vitu ni khayali hakuna ama wanataka kudhuru watu kwa sababu wengine wanaendea wengine wapate madhara na sana sana uchawi inaingizwa na wivu unamuona ndugu yako biashara yake inaenea unamuona ndugu yako ako na watoto wengi unamuona ndugu yako kwa na kadha na kadha badala wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupatie unamwendea mchawi unamwambia maliza ule jamaa asikue nazo na hata ajabu ni kwamba mwenye anaendea wachawi kudhuru binadamu anamwambia mchawi wewe mmalize na yeye hataki hiyo kitu bora wao wabaki same ndio maana any place area yote ambao wana entertain uchawi Allah anawekea adhabu ya maradhi umaskini hawana maendeleo, wanaishi na udhalilifu na umaskini, na sura zao zinakaa sura za udhalilifu. Ama sahir mwenyewe ambaye anafanya uchawi, famufsidun fajir, ni mfisadi ambaye ni muovu Kad nuziat min qalbihi rahma, katika moyo wake ameondolewa, hana huruma. wastaatha lidhilla, yamechagua amechagua udhalilifu. Wabaa nafsuhu lishaitani ameuza nafsi yake kwa sheitan wa aubaka dinahu wa akhirata amevunja na ameangamiza dini yake dunia yake na akhira la tajidu sahiran saida wa in awhama an-nas bijalbi saadati lahum hutamata mchawi akiwa na furaha hata kama anadanganya analetea watu wengine furaha kila siku yeye ni mtu akona wasiwasi wala tajidu sahiran ghaniya hutapata mchawi akona mali ambaye ni tajiri hata kama anakudanganya anakupatia mali sayyul hal hali yake ni mbaya khabithul fi'al matendo yake ni machafu daimu dhilla kila wakati ako kwa udhalilifu mulazimun lilfaqr Mwenyezi Mungu anamchapa kiboko cha umaskini walqilla akona kitu kidogo sana qubhul khisal hata mandhari yake appearance yake ni mbaya watu wenyewe wanamuogopa wasihri wasahara na hii uchawi ambao watu wanafanya wachawi wanaume na wanawake walarrafun arraf ni ambaye anati anasema anajua ile kitu itatendeka kesho ama itakutendekea baadaye kwa maisha yako walkahana ni kama waganga hawa hawa wanaandikaga wengine ni waongo kwa barabara kwamba anatibu kesi, anatibu biashara, anatibu. Maal asaf unapata Muislamu ndiye anapiga simu. Unapata Muislamu ndiye anapiga simu kwa kanati, kwa TV, kwa redio, ananunua gazeti, anaangalia nyota yangu. Anaangalia, anauliza vitu ambavyo angefaa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hizi vitu ni maubuun bil khurafat. Hizi vitu ni uongo mtupu wa dajjal. Dajjal ni uongo ambayo ni mbaya sana, ndio Masih aliitwa Masih Dajjal, yani ni muongo sana. Matmurun bil baghi wa dhulm hiyo ni kitu ya kudhulumu watu na kunyang'anya watu haki zao. na Allah subhanahu wa ta'ala amefanya ta'kid ka aya katika sura Taha wala yuflihu sahiru haythu ata na mchawi hata faulu kwa njia yoyote ile anakuja katika hii aya ni kisa nabii Musa juzi juzi tumetajiwa kisa na ibra katika suratul kahf tukatajiwa kisa ya nabii Musa nabii Musa alayhi salam ndiye nabii ametajwa kwa sana kwa Qur'an ni ile shida alipitia kwa watu wake katika ile shida Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma kwa Firaun akampatia miujiza tisa anamwambia nenda kwa Firaun moja yake ilikuwa ni fimbo akitupa chini inakuwa nyoka Firaun akasema hii ni uchawi tutakuletea uchawi kama hiyo tupatie mauid ambao mi sisi na wewe hatutakhalifu Nabii Musa aliwaambia na hapa kuna hikma kubwa sana mauidukum yawmu zina ile siku tutakutana ni siku ya sherehe ya Eid wa an yuhshara an-nasu duha na watu waletwe wakati ya duha ile wakati ya dhuha kila mtu anajua kwa nini nabii Musa alayhi salam alichagua wakati ya Eid kwa sababu wakati ya Eid ni wakati sana sana watu wanatafaragha na kazi siku ya Eid zetu kawaida hakuna mtu anaenda kazini kila mtu ako na familia mtu yoyote utamhitaji maadamu anaishi area utamuona <clears throat> na kwa nini alichagua wakati wa dhuha wakati wa dhuha ni wakati mwangaza uko vizuri kila mtu anaona vizuri na, aja, na zaidi ni kwamba uchawi hauna nguvu wakati wa mchana. Mchawi nguvu yake iko usiku. Ndio Nabii Musa alayhi salam alichagua hii wakati mbili, siku ya Eid na wakati wa dhuha, na Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia Nabii Musa alayhi salam ndiye ameshinda. Walitupa ya zao, Nabii Musa kutupa fimbo yake ikameza hizo eh, hizo uh, vitu zote, na Allah subhanahu wa ta'ala muakkidan kufru sahir Allah anaweka taakid kwamba sahir mchawi ni kafiri. Anasema katika suratul Baqara, wattabau ma tatlu shayatin ala mulki, ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihr. Hii aya ilishuka kwa nini? Mayahudi walikuwa wanakuja kubishana na Rasul sallallahu alaihi wasallam kuhusu Taurat. Kila swali walikuwa wanauliza kuhusu Taurat wanapata Rasul sallallahu alaihi wasallam anajua ameletea wahi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakapata kumbe Taurati yao na Qur'an inakubaliana ile taurat hakiki, wakaanza kuficha, wakasema sisi Taurati yetu imetufunza uchawi. Ile ilianza na Nabii Suleiman na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka taakidi kwa Qur'an kwamba Nabii Suleiman alayhi salam hajawahi kufunza mtu yoyote sihir, hajawahi kuanzisha uchawi isipokuwa ni majini. Nabii Suleiman alipatiwa ufalme ujapatiwa mtu yoyote. Majini wenyewe walikuwa wanamuogopa. Walichukua ile kitabati Nabii Suleiman alikuwa anaandika wahi, wakaibadilisha maneno ya sihir, wakaletea watu, wakasema hii ndio Nabii Suleiman, lakini hawangejaribu kuitoa hiyo kitabu wakati Nabii Suleiman ako hai. Nabii Suleiman alikuwa na nguvu ya kuchoma, kuamrisha moto inamchoma uh, huyo jini. Na taban yote mnajua kisa Nabii Suleiman. Nabii Allah Subhanahu wa Ta'ala amevunja nguvu ya ma, majini. Anasema kama majini wangekuwa wanajua ghaib, hawangekaa wakijenga ile msikiti na Nabii Suleiman alikuwa amekufa kitambo amekaa tu juu anawaangalia, kumbe amefariki. Wao waling'ang'ana kufanya hiyo kazi, wakamaliza, ndio Allah akatuma mchwe kakule ile fimbo, Nabii Suleiman akaanguka. Wakashangaa, wakajua kumbe jin hawajui eh, hawajui ghaib. Jin ni kama tu sisi, ile nguvu wako nayo ni kwamba hatuwezi kuwaona, na labda wengine wanaweza jibadilisha na sura ile ambayo wanataka. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yani ame, ameweka taakid kwamba Nabii Suleiman hakukufuru alayhi salam bali ni mashayatin walikuwa wanafunza watu uchawi Ma, mayahudi wakaangushwa na hii aya katika tafsiri ya Ibn Kathir ametaja atharun gharib anasema athar ni gharib hii athar ni mgeni sana wa qissa ajiba na qissa ya ajabu sana auradaha ibn kathir ibn kathir ametaja kwa kitabu yake ya tafsir anasema kuna mwanamke alitoka mahali inaitwa daumatul jandal daumatul jandal ilikuwa nadhani between makkah na madina ama mahali ingine allahu aalam huyu mwanamke alikuja akamkujia aisha radhiyallahu anha akapata kumbe rasul alifariki yani kitambo kidogo na akazikwa ule mwanamke alianza kulia sauti yake yani paka Aisha alianza kumhurumia akamuuliza kwani nini ulikuwa unamtakia Rasul sallallahu alayhi wasallam akasema mimi nilimpoteza mme wangu nikiwa nimekaa na huzuni akanikujia mtu mzee nyanya mzee akaniambia tukifanya vitu fulani mme wako atarudi taban wachawi ad-dajjalun wanaliliaga sana wanawake kama vile tuliambiwa kwa hutuba iliyopita ya Ruqya, wengi wanaanguka kwa hii mtihani ni wanawake. Alikubali huyo mwanamke, akamletea umbwa wawili weusi, akamwambia akapanda mmoja naye akapanda mwingine. Ghafla wakajipata mahali inaitwa Babel, bibabila harut wa marut, na Babel ni mahali Iraq. Kwa gate walipata watu wawili wame kuwa hanged upside down, yani mguu yako imefungwa wako upside down. Hao watu wawili wakamuuliza wao wanawake, mnataka nini? Wakasema tunataka kujifunza uchawi. Wakamwa hao watu wawili wakamwambia wanawake, huyu mwanamke especially kwamba sisi ni fitna, fala takfur, usikufuru. Huyu mwanamke bado akataka kujua, akaambiwa nenda kwa tanur. Tanur ni ile kitu ambayo inaikuwa mkate ndani, na pikiwa ndani zile mkate kubwa kubwa. Akaambiwa nenda ukidhi haja yako ndogo hapo. Mara kwanza alienda akaogopa akarudi. Wakamuuliza umeona kitu? Akasema la. Akaambiwa basi hujafanya vile nimekuambia rudi. Mara ya pili pia aliogopa. Mara ya tatu akafanya. Ghafla kwa mwili yake sijui ni mwili yake ama kulitoka farasi. Akapaa juu akaenda. Akarudi akawaeleza ile kitu imemfanyikia akaambiwa hiyo ni imani yako imepotea hivyo umekufuru yani Aisha radhiallahu anha taban alishtuka akashindwa aseme nini na hii ndiyo hali ya mufti ukiulizwa swali ambao wewe unaona ni ngumu peleka kwa watu unajua wanajua zaidi Aisha radhiallahu anha alipeleka kwa masahaba hasatan Ibn Abbas radhiallahu anhu au baadhi ya masahaba wote walikataa kila mtu anaambia nenda kwa fulani mimi sijui mwisho Ibn Abbas akamwambia taban huyu mwanamke anatafuta kufanya tauba akamwambia uko na uko na baba na uko na mama ni kama alikuwa anataka kumwambia fanya tauba na ukithirishe kufanyia wazazi wako mema laalla Allah atakukubalia uh, tauba yako lakini inaonyesha kwamba watu wengi wanaingia kwa uchawi wakidhani ni mambo rahisi kumbe uchawi wenyewe ni kufur inakutoa katika Uislamu na hauna hadhi katika Uislamu ambaye anafanya uchawi na ambaye anaenda kwa wachawi na anawaamini huyu hao watu hawana hadhi katika Uislamu ndio maana Rasul sallallahu alaihi wasallam alisema kwa hadith muttafaqun alayhi ijtanibu sab'ul mubiqat jebusheni na mambo saba yanaangamiza akasema ashirku billah kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wasihr taban sihr uchawi ni pati ya shirk lakini imewekwa kando kuonyesha kwamba sihir ni adhabu kali ni dhambi kali na kubwa sana kwa hivyo katika hii maulama wakaweka yani wakatoa dalili kwamba haddu sahir alqatl mchawi kwa dola ya Kiislamu anafaa kuuawa ndio Omar radhiallahu an kataba ila ulatihi Omar radhiallahu an aliandika aliwaandikia barua magavana wake aniqtul kull sahirin wa sahira ukipata mchawi mwanaume ama mchawi mwanamke wanauawa bal kuna hadith ya iko kwa Tirmidhi ya Jundub radhiyallahu an anasema haddu sahir darbatun bisayf sahir anafaa kuchapwa na, na upanga kichwa yake itolewe kwa sababu ni mufsid mufsid mkubwa zaidi katika eh, dunia bal maulama wengine wanasema mchawi hakubaliwi tauba yake hata atubu mara ngapi lakini dalili mingi kwamba ambaye atakayetubu akiwa duniani Allah subhanahu wa ta'ala atamkubalia uh, tauba yake na Imamu Dhahabi rahimahullah anasema katika kitabu chake uh, fatara kathiran min alkhalq utaona watu wengi min adhullal watu ambao taban wamepotea yadkhuluna fi sihr wanaingia katika uchawi yadhunnuna annahu haram wanadhani ni haramu peke yake wama yashuruna annahu kufr na hawajui kwamba uchawi ni ukafiri kwa hivyo kwa hii dunia yetu dunia watu wana ya maendeleo teknoloji imeendelea unashangaa na baadhi ya watu bado wanalalia hawa wachawi sahara dajjalin hawa wachafu ambao wanadanganyana ambao wanaambiana uongo mtu anajiita yeye ni muthakaf Mtu amegundua elimu mingi, lakini utampata anakimbilia wachafu wazawa wachawi. Iko wapi dini? Aina dini? Yani subhanallah, aina dini? Iko wapi dini ya, ya mtu? Aina al-iman? Iko wapi imani ya Muislamu? Bal aina al-aql? Akili inatuambia kwamba uchawi ni kitu ina dhuru, na ndio Rasul sallallahu alayhi wasallam alimuona sahaba ame akona kamba kwa mkono Akamuuliza, ma hadha, hii ni nini? Akasema, minalwahina. Akasema hii inanizuia uchungu kwa mabega ama kwa mkono. Maulama wengine wanasema kwa mwili mzima. Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inziha, toa hiyo kamba, fa innaha la taziduka illa wahna, hii kitu haikuzidishi ila uchungu. Wa innaka laumit, na hiyo line ndio muhimu wa hiya alaik, ukikufa na hiyo kamba iko kwa mkono wako, ma aflahta abadan, utafaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Madha yanfa alkhuyut, hizi alkhuyut, kama unafunga mtoto wako hirizi, unafunga kwa shingo, unafunga kwa kiuno, itakusaidia na nini? Siku ya Kiyama itakuwa ni hasara, ita hasara kwako. na rasul sallallahu alayhi wasallam uh, anasema yani man allaqa tamima fala atamma Allahu la ambaye atakayefunga kamba ambazo anadhani zitamsaidia ama zitampatia yani wema kuna wengine ambao wanafunga vitu za shirk kwa gari zao kwa nyumba zao kwa mkono kwa watoto wao Rasul aliomba dua Mwenyezi Mungu asimpatie makusudio yake na kuna waislamu pia wanafunga aya za Qur'an wanafunga kwa shingo wanafunga kwa mahali alafu muislamu anaingia na hizi aya za Qur'an kwa kwa choo ambayo ni haramu na katika Uislamu imekataza barakallahu li barakallahu li wa lakum fil qur'ani was sunnah wa nafa'ani bima wa nafa'ana bima fihima min al ayati wal hikma aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة والسلام ثم الصلاة مع السلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز المراتب الفخار أما بعد أتشاوي آه، <clears throat> نمتشاوي na mtu yoyote ambaye anaamiliana na mashayatin Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba yeye hana nguvu mbele ya mtu ambaye ako na iman na Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alayhi wasallam alifanyiwa uchawi ilifika mahali anakuwa so confused kwamba anaona amefanya kitu kumbe hajafanya mara ghafla hadithi ya Aisha radhiallahu anha kuna watu wawili walimkujia, mmoja akasimama kwa kichwa chake na mwingine akasimama kwa mguu wake, wakaanza kuongea. Mmoja akauliza ako na shida gani? Mbona anakaa amechanganyikiwa? Akasema amefanyiwa sihir. Mmoja mwingine akamuuliza nani amemfanyia sihir? Akasema ni mtu mujrimul fasid alfasiq almal'un, alikuwa anaitwa Lubaid ibn al-A'sam. Lubaid ibn al-A'sam alichukua yani kuna ile kitu ina, unga inaanguka kwa nywele inaanguka anguka kwa nywele hiyo ndio alimfanyia uchawi hawa watu wakaendelea wakisema na imezikwa kwa kisima fulani Rasul sallallahu alaihi wasallam alifanya nini na hii pia ni hikma alitoka yeye peke yake akaenda akachukua hiyo kitu imezikwa kwa hiyo kisima anasema kichwa hiyo kitu imefungwa yani tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin ni kama pembe ya shayatin, akaichukua akaitwanisha, akaitupa na akaamrisha hiyo kisima izimbu, izibwe yote. Kwa sababu ya nini? Watu baadaye wangeongea wasema, hii kisima imelaaniwa, Rasulu chawi yake ilifichwa hapa, ndiye akaamrisha hiyo kisima izikwe. Aisha radhiallahu anha kamwambia kwani utaambia watu kwa nini? Akasema, ama ana mimi Allah ameniponyesha na hiyo kisima nimezika na fitna imepotea. Kwa hivyo sihir iko, lakini yani Iblis alisema kwa Allah subhanahu wa ta'ala ajajalia nguvu zake kwa waumini ambaye ako na iman na anamtarajia Allah subhanahu wa ta'ala, na vitu ambavyo zinatuepusha na shaitani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amempatia nguvu Iblis, shaitan, jin kuingia yani kwa binadamu ndio maana unasikia mtu akona masul jin, kuna njia mzuri ya kufanya. Kuna ruqya shar'ia, ruqya ambayo tulifunzwa kwa khutba, mtu anasomewa, tuliambiwa masharti yake ambayo ni Qur'an, maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuwe na sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuwe na lugha ya Kiarabu na maneno ambayo inafahamika, sio maneno ambayo ifahamiki. Talasin, mtu anaongea tu kama mwendawazimu ama mlevi. Ukiona mtu anajifanya ni raqi, anaongea maneno kama mwenda wazimu, jua anaongea na mashayatin. Anafaa umfukuze na uondoke katika hiyo majlis. Kwa sababu Rasul alisema ambaye atakayoendea arrafun akawauliza maswali, mujarrad kuuliza tu. Ukienda kwa wale wanajiita fortune tellers, ukawauliza tu maswali, swala yako haitakubaliwa siku 40 na ni wajib kwako kuswali Imamu Nawawi rahimahullah kwa tafsir ya, ya Muslim anasema ma annahu la budda alayhi min salah lazima aswali hata wewe kazini ukikosea bosi yako akwambia kuna mshahara siku kumi lazima utakuja kazini hivyo hivyo na hii siku 40 jaribu ufanye tauba na umrudie Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kitu ya kwanza ukipatikana na madhara ikuwe ni ugonjwa ikuwe ni balaa mrudie Allah subhanahu wa ta'ala muombe dua na dua ni silaha ya mu'min Mwenyezi Mungu atakukubalia ama kama umepatiwa na balaa nendea mtu ambaye unadhani ni mwema mtu wewe unajua mtu ni mwema mwambie niombe dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la'alla Allah atakubali dua yake kupitia dua yako kupitia kwake kwa sababu ya ni mtu mwema ama kwa dunia kila mtu anafanya ibada tafuta ile unique ibada unique ushawahi kufanya omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia hiyo dua na hii ni hadith actually watu watatu waliingia kwa pango hiyo pango ikaanguka kevi ikaanguka mawe ikawafungia walikuwa hawezi kutoa hiyo mawe wakasema sisi tutafanya tawassul kwa Mwenyezi Mungu na mambo mema ambayo tutafanya mmoja akasema mimi nilikuwa na wazazi wangu na waletea maziwa kila siku siku moja nikapata wamelala nilikaa usiku mzima nimeshika maziwa na ngoja wazazi wangu waamke. Ya Allah, kama nilifanya kwa sababu yako, tufungulie pango. Ikafunguka. Mwingine akasema mimi nilimwachia jirani yangu mbuzi, nikapotea miaka mingi sana. Yani niliwachiwa na jirani yangu mbuzi, akapotea miaka mingi sana. Aliporudi baada ya muda, akapata zile mbuzi zimezaana. Yeye alikuja kudai ile mbuzi aliwacha, akaambiwa hizi zote unaona hapa ni zako, chukua. Alichukua hata hakuachia huyo mtu hata moja na huo mtu hakuitisha hata kitu moja Allah aliposikia hiyo dua akafungua pango kidogo mwingine anasema alikuwa nadhani na binti am, ammati yake kazini yake msichana alikuwa anamtaka kwa madhara alikuwa anataka kuzini na yeye siku moja alimkujia anataka haja fulani pesa akamwambia nitakupatia pesa kama utazini na mimi walipotoa nguo anataka kuzini huyo mwanamke akamwambia ogopa Allah na ufai kuguza kitu ambayo sio haki yako ndio maana mahukama wa Kiarabu walikuwa wanasema la tandhur ma la tamlik bishahwa, usiangalie ile kitu haumiliki na matamanio. Usiangalie gari ya mtu unatamani na si yako. Usimwangalie mwanamke ambaye sio mke wako kwa matamanio. Huyo mtu aliposikia hiyo maneno aliruka, akavaa nguo, akampatia pesa na akatubu kwa Allah. Allah akawafungulia pango. Pia kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa na hiyo balaa mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na hapa kuna sababu nyingine kubwa kwa nini nyumba zetu hazina baraka nyumba zetu zimejaa mashayatin kila wakati ni kwa sababu sisi hatumtaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa nyumba zetu nyumba imejaa mziki mtoto mdogo anaimba kila mziki ya mwimbaji ya dunia kijana wako anajua waimbaji wachezaji wa mpira wote bali mpira imekuja na dhambi nyingine Wao wanajua betting companies zote, nyumba haina baraka, imejaa mashayatin. Alafu watu wanasema fulani ndiye ametufanyia kitu, fulani ndiye ametufanyia, fulani ndiye ametufanyia. Hii ni makosa. Ndio Rasul alituambia nyumba ambayo inasoma suratul Baqara na suratu Ala Imran shetani haingii. Nyumba iko na picha. Unajua kuna tofauti ya sihir na ain. Kuna kijicho wewe Mtu anapiga picha za watoto wake, ya mke wake, mke ajajistiri anajiweka kwa Facebook, kwa WhatsApp, anajiweka kwa kila mahali. yani hata ukikutana na huyo mwanamke barabarani, hata kama ni wapi unajua huyu ni fulani anakuwa Facebook. yani Mwenyezi Mungu anasema qu anfusakum wa ahlikum an nara, okoeni nafsi zenu na familia zenu moto. Hii moto waquduha nnasu wal hijara, kuni yake ni watu na mawe, na ndani yake kuna malaika wakali sana hawacheki na wamwasi Allah subhanahu wa ta'ala jiepusheni kuweka picha kwa manyumba kuweka mbwa mwingine unapata ni Muislamu ameathirika na ada za kigharb ako na mbwa kila saa anatembea na yeye na anatarajia nyumba yake iko na iko na baraka hawa watu wanajaza watu wa, watu kwa kila aina wawasomee Qur'an utaita kila watu wa aina hata nani lakini nyumba yako haitapata baraka lazima utengeze nyumba yako uifanye nyumba yako ni ibada mnamtaja Allah subhanahu wa ta'ala na hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia na kitu kingine ni muslim muislamu amrudie Allah subhanahu wa ta'ala yani kwa kila jambo mwisho kabisa ukitaka kujua mchawi ni nani alama za mchawi ambazo zimetajwa yani <clears throat> alama ya kwanza ni mtu ambaye akikufanyia ruqya tumewakwambia ruqya ikuwe ni maneno inafahamika. Ukiona anaongea maneno ambayo ifahamiki, huyo ni mchawi anaongea na, na jini. Akianza kufanya istighatha, kuomba msaada pasi na Allah, anaita jini fulani na wallahi hao watu wanaita au majini na majina kubwa kubwa ambayo inafaa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama tu makuraish vile walikuwa wanafanya na ajabu makuraish walikuwa wanafanya shirk wakati wako kwa raha lakini wakipatikana na shida tu wanamrudia Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya Waislamu na watu sahihi kwa shida na raha wanakimbilia mashayatin, wanakimbilia masahara, wanakimbilia wachawi. Pia mchawi akikuuliza jina ya mama yako, huyo ni mchawi. Na pia ukimwendea mtu anajifanya anafanya ruqya, anaanza kukuambia wewe ni fulani, vile tuliambiwa ati mtu anajifanya anasomea ruqya, anaanza kupiga story na jini, anaanza kumuuliza wewe ni nani, umetoka wapi, nani amekutuma. Huyo mtu ghaliban hayuko kwa njia mzuri. Kwa hivyo, watukufu wa Islamu, tafuteni njia mzuri ya kujikinga na hizi vitu vyote. Unaweza kushangaa mtu ambaye ni vile tumesema ni muthakaf, ambaye anasema kuna elimu ya dunia, ni daktari wengine ni madaktari, anajua hii ni ugonjwa ambao inaweza tibiwa hivi, lakini bado anakimbilia wachawi. Mtu ni akona mansab kubwa kwa serikali, wewe unataka kuwa mwanasiasa, unakimbilia wachawi. Yeye kwanza si ajifanye MP, ajifanye minister. Nani hataki kukuwa rais dunia? Nani hataki kukuwa wao mwanasiasa? Kwa nini asijifanye kabla haja kufanya wewe? Ndio maana nakuitisha elfu kumi akupatie milioni kumi kwa nini asijipatie hiyo milioni kumi? Hawa watu ni waongo ambao unafaa kujiepusha nao, na uchukue hizi asbab na sababu mingi ya kujikinga na shaitani. Shaitani hata kuingia, kama utakuwa mtu mwema, unaomba dua usiku na mchana. Imam Ibn al-Qayyim amesema njia ya kujihifadhi na sihir ni usome dua asubuhi na jioni, na uzidishe kusoma Qur'an. Toa picha za watu ambazo umeweka kwa ukuta ya nyumba, ati huyu ni babu yetu huu ni nyanya yetu, huu ni nani. Hiyo nyumba haingii malaika, hiyo nyumba. Toa ule mbwa umemweka hapo. Ule mbwa ambaye anaruhusiwa kuwekwa ni mbwa wa kuwinda. Nairobi unawinda nini? Kama uko na security, mweke mbali, usimkaribia kwa nyumba yako, kwa sababu malaika hawataingia kwa nyumba yako, na malaika wanatumwa na Allah, wanaleta baraka. Baraka inatoka kwa Allah. Ndio maana usiseme ati fulani yako na baraka baraka inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ukiombea mtu unamwambia barakallahu fik, Allah akupatie baraka. Sio binadamu ambaye tu alipewa ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mate yake ilikuwa ni dawa, jasho yake ilikuwa inanuka eh, marashi. Ama ukienda wengine ambao wana kwenda kushika jasho ya watu, mate ya watu, hiyo ni uchafu unajibebea na ugonjwa unajibebea. Kwa hivyo kuwa Muislamu muwahid peleka ibada zako zote kwa Allah mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atakulinda kwa kila maovu na ataunganisha waislamu kwa tauhid sio kwa shirki نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين اللهم عليك بهم اللهم احصوهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا فإنهم بغوا على عبادك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك التوحيد والإخلاص جميع الأعمال إليك يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك